Gravitāte spiež un tā ir daudz spēka, tā nenogurst. Pat ja ir jau vēls, kamēr es to zaudēju, kaut man viena pelēka sirds ir sajūta. It kā tā būtu senāk, pirkt tā jau saka, īpaši tikai tie, kur nemaz nav īpaši. Katram nākošajam jaunas dzīslas, tas ir labi, bet raksturs daudziem nenormāli vājš. Es pirms gadiem par šīm lietām nemaz nedomāju tā. Daudziem jābeidz izlīgties būtu varbūt labāk no paša sākuma vismaz mēģināt, bet tā kaut īsti bieži. Gandrīz visā valstī šobrīd nāvu procents ir tik liels. Un ja tā turpināsiet, varbūt beigās visi vispār bez tā īsti neesmu vairums, nekad nebūšu. Man nevajag to, ko vairumam nemaz nelūkšu. Vairumam no vairuma aiziet, vajadzētu beidzot prasīt. Jo, ja vairumam ir spēks, tad tikai tāds, ko veido masa. Es neesmu vairums, nekad nebūšu. Man nevajag to, ko vairumam nemaz nelūkšu. Vairumam no vairuma aiziet, vajadzētu beidzot prasīt. Jo, ja vairumam ir spēks, tad tikai tāds, ko veido masa. Jāsāk atšķirties un nevajag no tā bīties, savākties, sakopot domas kopā rītdien, sekot pa pēdām, ne? Vienmēr tas ir labi, vajag domāt, kas ir tev, nevis domāt, kas ir tam. Aicin domāt radoši, aicin daudziem beidzot atvērt acis, durvi tiešām daudz, tomēr daudzas no tām saplēstas. Tā ir taisnība, tā tam ir jābūt, bet tev ir sava galva, tikai tev tas no sirds jājūt. jājūt, jājūt. daudziem jābeidz izlīgties. Būtu varbūt labāk no paša sākuma vismaz mēģināt bez tā kaut īstīgi bieži. Gandrīz visā valstī šobrīd nāvu procents ir tik liels. Un ja tā turpināsiet, varbūt beigās visi vispār bez tā īstīsiet. nekad nebūšu. Man nevajag to, ko vairumam nemaz nelūkšu. Vairumam no vairuma aiziet vajadzētu beidzot prast, jo ja vairumam ir spēks, tad tikai tāds, ko veido masa. Es neesmu vairums, nekad nebūšu. Man nevajag to, ko vairumam nemaz nelūkšu. Vairumam no vairuma aiziet vajadzētu beidzot prast, jo ja vairumam ir spēks, tad tikai tāds, ko veido masa.